Eriko txak nola antolatzen uh, diren, sartze untan ere jakin nahi dugu, eta oktarako gurekin ditugu telefonaren beste puntan, alde batetik eh, Dominikidiak senpereko zapeza, egunon? Egunon. Eta baita ere Nikole Txamendi, txasuko eta egunon, zuri ere. Bai, zuri. Menturaz, eh, Dominiki Diak, zurekin hasiko gira, eh, eskolen sartze aste arte untan eh, badakigu, eta errikotxek baituzte ardurak, eskolekin, kantinarekin, beste ere, beste ere mu batzuekin egiten aldugu, nola antolatuko ziste, do, nola antolatuak ziste berezeki eskola eta kantinekin? Bai, bon, bizan dena, eh, horiek eh, ditugula erriko eskolekin eta baita ere eskola privatu batzuekin, eh, zenta jantokiari buruz eh, zerbereko ikastola ere eh, erriko jantokien baita. Eh, arduratu gira behatzoa txaldean bilkura bildua ginen, baginuen lan eta eramana antzineko asteetan eh, renen nuke hiru eskema desberdin, hiru eh, posibilitate desberdin kondutan hartuz, egoeraren arabera. Eta atzo eguarditan jakin dugu, ero biointan jakin dugu, eh, eskonde nazionalak eta erakasle eh, eskoletako zuzendariak ebilkura bat onkana zutela, eta berek bazutela eh, funtzionamendu bat tokien eman Nun eh, erriko eskola publikoan azteko egin zen gauza, eh, iru, iru multxo bat eginak, eta iru multxo iken arteko ahamanak edo erraten eh, den bezala nahasketek, etzela izanen eskolan, eta guk be, biztan jantokiari buruz, gauza bera tokian eman dugula, orduan gauza aldaketa bat eta efektu ditugu azken mementuan, baina gaur denak dire, uh, eh, funtzionamentu ibil hori eh, tokian emateko bai eskolan, eta bai uh, jatetxean. Hmm, Irutan banatua izanen da beraz jatetxean? Ba, e, nahi bauzu, hiru talde izanen dire, hiru talde horiek ez, ez dire elgerren artean nahasiko. Kurutzatuko. Uh, eh, zenta, e, eskola, eskola sartzetik, uh, eh, gau, guai dire sartzen, e, mendik goiti eh, nahasketa hori ez baita egina izanen eskola harloan, uh, gure iritzia zen eta gu, nahi bauzu, uh, atxiki gauz bat, uh, koherentzia bat atxiki nahi bani mazen, zen uh, eh, tokian ere gauzo hori uh, Eta behiz gauzak moldatu ditugu erriko langileekin, eta hortarat arribatu gira. Suprefeturatik ere aginduak izan dituzuez, zer diote agindu horiek? Bon, Suprefeturatik unkan ditugun aginduak dire, bon, gehiena zen protokolo bat bada erranen ukele, Frantzia mailan tokien emanakena, eh, horrek erraten zituen, horrek erraten du, Eh, na horiek posible banima da direla eh, albezen guti egin, eh, baina posible direla. Ara, gero egia da gure eskola publikoan badirela berriantala atanoi bat hau, orduan eldura aniz dela eta e, erakasen aldetik eta hori erabakia izatu da eskunde nazionalarekin eta guko izi horretu dugu. Gero Subprefetautaren aldetik e, e eskuratzen ditugu oarrak eta dire baita ere biztanda e, eriko, eriko elkarte eri buruz eta bai. e, direnak eran nuke eriko elkarte ostatu eguzi eri buruz eta bai. ikusten ditugu maluruzki eh? pentsatzen ginuen eran nuke kainabuka eran Pentsatzen ginoen gauzak betuko zirela eta gauzak lasaituko zirela, eta gaur ikusten dugu gauz hori beti hor dela, eh? eta gauzak ez direla guk pentsatzen ginoen bezala lasaitzen. Ezko dela beti uh, eh, sigitu Iduriz, atal batean ere eh, agindu horietan dio errikotxak lagundu behar duela eskolen garbiketan edo desinfektazioan edo uh, eginen da? Hala da, biztan dena, eh, gero garbiketari buruz, eh, antzinean emanatzen protokoile hori buruz, ez taldaketarik, eh, dena denako lasegituko dire, eh, garbiketa zerbitzuak janen eh, nuke, eh, eramaten zuten lana, ber, bera eramanen dutela emendigoiti eh, espoletan, eta biztan dena, arlotan ere, gauza bera, hoi goguan dugula, gauza hori eh, hmm, Publiko do Bai, ala, gero, bon, e, eh, janen nuke privatuan eskola bakotxak bere aldetik eramaten du lan hori, eta guk eh, eskola publikoan uh, eh, gauz hori zehurtatzen dugu, eta biztan dena uh, eh, erdarabiltzen ditugun uh, geletan, diantoki eta horietan. Hmm. Nikole Txamendi itxasuko asuan tazira, gauza bertsua gertatzen da itxasun, adibidez uh, kantina edo diantokiaren zat? Bai, bai, apeprez ba, ba, berdin, eh, Dominikak eran duen bezala, hiru eskola bat dira, itxasun, publikoa, privatua eta ikastola, eta normalki, ebe denak elgarrik dute eh, kantina gelan, eh, bat dira, bixerbitzu, eta gero, handiak eta hor besegitu dugu ere uh, blankeren xarteko eh, protokoloa uh, eranez posibe delaik ez nahastia eskola desberdinetan diren aurrak eta holan tolatu guke irugune desberdin egin ditugu Eh, kantinan eta eskolaka janen dute. Hain eh, uh, artena ziren eta hor uh, antolatu gira idu sartze uh, kantinan. Hmm. Eh, hori da lehenik kantinan, eta mm, eta gero da beste gauz bat ere da orzaindegia. Eh? eh ah, bai. Uh, bai, beste arrazo bat da. Gu goizetan normalki, hor bako txak joiten da bere eskolat, eh? zaindua da bere eskolan, eta gero atxetan uh, bilzen dira denak, eta nasten dira denak erriko uh, uh, eta hor ere antolatu gira, eta eta pasatuko dena da uh, eh, aurrak bai goizetan eta bai aratxetan egonen dira eh, hor uh, zein degian haien eskoletan eta igoriko dugu uh, eh, eriko etxeko zaintzale bat uh, eskola uh, bakoitzetan uh, aurren zaintziat. Gauza bera senperen, Dominik, idiak? Bai, bai, bai, gauza bera da, bara, ba, uh, urrak er, eh, eh eskolatari batzen direarik, uh, eh, eh, badela, eskolatka poko zerbitzu hori, eh, aur zaintze buruz eta, oik, bestanda eskola bako egiten dela, eta gero bat dugu irakasketari buruzko laguntza bat tokian emanen dena, oik, dugu etan dugu ino, Eh, mendik amortzeunen buruan, eta hor ere lehenago biztan dena eh, eskola guziak elgarretaratzen zirela eta denak ikerrekin egiten, eta bon, gure esedea zen janeko gogo eta bat edera matzea eh, eskola bakotsak bere aldetik e, egina izan izan, eta gero gara, ikusi zor, gainera, banitugula eskola publikoen hiru zati, eh, hiru multxu eginak, oik ere gero zuten asketarik behar normalki eh, ratxetan, bara, goguet hori eramaten dugu, baina naste ondareko trenkako izanen da, eta mm. zerbitzu hori eh, tokien ematen alban imada baldintza honetan, tokien emana izanen da, irailaren amortzetik goiti, mm. urte begina den bezala. Bestalde, langileak dituzu ere erriko etxeetan, eh, normalden bezala, sartzea da horien ere, gauzak alda aldatzen dira, Nikol Etxamendi, txasun adibidez, neugi bereziak eh, hartzen dituzu zuen laginen zatera? Ba, biztan dena, segurtamen uh, guziak hartua ditugu, ba, maskak eh, beharrezkoak, egun guzia, fausai asko gauzak, esku garbitzea, eta uh, sukarra badute uh, eta segidan uh, medikola joan behar dira. Euh, donc sartze berezia da, eh, euh, lana gehitu dugu ere, eta lan ordu gehiago sartu diraien eh, ordu tegian, eta, eta eh, hori ez da deuz, eh, senditu da initz hien partez, hori egan behar da, eta mm, ala, engaiatzen dira, dudaigabe, uh, uh, ala sartze hori uh, ongi joararazteko, eta eta hori behar dugu, eh, behar dugu goretsi eh, eh eta afera untan eh, haiek dira ene ustez kategi importantena uh, ala, aurren, aurren, eta aurren osa segurtatzeko hmm. haien mailan. Finitzeko bai biendako galdera, zer da gaur egun, eh, egun jelaren lehenean, zuen kezka nagusia, fite-fitea, ba, ikusten aldugu, be, eh, hor uh, gure kezka dela uh, gauzak albezen ongi pasateko uh, ekin galera, baina uh, ikusiz uh, ze egoeretan giren, e, iriskoa dela, be, COVID eskola batean, e, COVID eskola batean edo COVID izatea, eta gero oh, kontaktuan izatu dien uh, preso nagusie erikili, uh, berko dela segida penbata seurzatu. Ah, ah no, oi, oi, eh, eta urrun joak den gauza dela, orduan ebe eh, gauza behar dena egin, da alditu guziak egin eh, gauza hori, e, holako gauzik ez gisa. Bon, be, ara, denbora joan zaigu, esker mila Dominik Hidiar eta sempre hau zapesa eta Nikole Txamendi, txasuko asuanta, sartzeon, bieri, eta ondoko egunak arte. Ai, bai, gauza bera izan